y Sol. ¿Y participa la banda sonora de... Realmente Alba de Real Tarot. Gana de que la gente disfrute con... dos 2, al 3 y al 4. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicoxia, donde las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y que estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo de Nicoxia. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de estas fronteras. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar esta historia que es tan real ilegítima como cualquier otra. Hola, bona tarda, una setmana més aquí amb tots vosaltres a Ràdio Nicòsia. Avui, com sempre, hi ha futbol amb una plaça real molt ambientada. Nosaltres estem al afluent que surt de la plaça real, el passatge Madoz. I a bé, avui el tema de la setmana parlarem una mica de tema de memòria històrica, no? que és un tema ampli i alhora també doncs, tractarem, com que és el Dia de les Dones, farem també memòria històrica i en principi, bueno, parlarem <clears throat> d'on s'ha arribat i, el, i tot el que falta per fer, en aquest sentit. No? Si qualsevol de vosaltres voleu trucar, el <clears throat> telèfon per participar és el 93039533. Tenim també els companys eh, que aniran intervenint com sempre. Eh, tenim el, el David, el Santi, la Sílvia, Hola. el John, el Frank, la Virgínia... I avui bueno, tindrem tres entrevistes, una <clears throat> a dos quarts de cinc, amb el Rolando, que va participar a la Fundació de Contrabanda, l'emissora lliure per la qual emitim, i és, entre altres coses, un activista per preservar la memòria històrica. Eh, el capitán O'Brien es portarà el Jordi Caral, que és un músic, com cada setmana doncs, bueno, eh, té el seu espai d'entrevista, i finalment, cap a dos quarts de cinc, entrevistarem a la Núria Branzuela, que és treballadora social, tècnica d'igualtat a l'Ajuntament de la Garriga, especialista en violència masclista i feminista. Doncs endavant. Mm, es queden dues hores per, per, per, per endavant i bueno, crec que és un tema interessant que pot donar molt de sí, no? Sí, sí, sí. Comencem en principi... Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM Hola, Santi. y memoria histórica del 8 del 3 del 2017. El domingo 5 de marzo del presente año, ah, este domingo pasado, vi en TV3 un capítulo, el quinto de la serie reportaje histórico titulado Trincheras, que esta ocasión se dedicó a varios temas, por un lado el humano de las brigadas internacionales y la quinta del biberón del Frente Republicano en la batalla más cruenta de la Guerra Civil Española en medio del calor de la estación veraniega, en la que los cadáveres se podían entre el polvo y las moscas, una verdadera masacre. Por otro, los escenarios de la batalla comienzan el capítulo de Concamposines, Corbera de Ebro, la posición del Cerro 148 que constituyó la atalaya de las disputas de la estrategia entre franquistas y el ejército republicano. Luego sigue por Gandesa, la sierra de Pandols y Mirabet. Una anécdota es que en medio de la guerra, en el momento de una tregua en la batalla, ambos contendientes estaban cerca, cada bando a un lado del río. Se veían las caras, se podían reconocer unos a otros, en lo que en voz en pecho, desnudos, se bañaron todos juntos en el rito al grito unánime entre contendientes Visca la pau, que muere la guerra. Viva la paz, que muera por fin la guerra. Otra anécdota, entre las brigadas internacionales de reclutas había un joven defendiendo esa posición, que poco antes había sido medallista olímpico en las Olimpiadas de Los Ángeles del año 1933. Este voluntario había ganado como atleta una medalla olímpica en la modalidad de natación. Luego fue a combatir al fascismo en España, donde lo mataron. Pues moltes gràcies, Santi, per ja d'entrada fer reviure pues, bueno, aquests moments històrics i aquestes escenes de la, de la Guerra Civil. Uh, bueno, jo en principi llegiré un text també, que és un text introductori de lo que, bueno, mm, de la meva visió, que cada un té, té, té la seva com sempre, una mica del programa que anem a fer, no? I, bueno, diu així. Sovint, la societat ens recorda el deure de guardar la memòria dels nostres familiars o amics morts. Aquest és un sa exercici que ens permet perllongar dintre nostre el seu record ultrapassant la seva mort física. Alhora, a nivell social, cal tindre sempre present la memòria que ens ofereix la història per no repetir errors que varen causar la mort i el patiment davant passats nostres. Per això fem avui aquest programa, estem dintre un estat que sovint viu d'esquenes a la seva memòria històrica. Només cal recordar que l'estat espanyol és el segon del món amb més número de desapareguts després de Camboya. I no cal anar gaire lluny per descobrir les causes. Només cal que viatgem fins al segle passat. Avui que veiem reneixer el feixisme a Europa i al món, és doblement important fer aquest exercici per frenar-lo. Aquesta Europa de la por, que posa muralles, aquells que fugeixen de les guerres provocades per la fam i per la pròpia indústria armamentística, queda lluny d'aquella Europa d'aventurers del segle XVI. El feixisme va aparèixer amb força a Alemanya, a Itàlia i a l'estat espanyol. Van iniciar una guerra a Europa i a Espanya que va causar milions de morts. No cal, doncs, mai oblidar a tots aquells que van morir per defendre el valor suprem de tot ésser humà, la seva llibertat. Un cop d'estat contra la voluntat del poble espanyol expressada a les urnes al febrer del 36 va iniciar una guerra cruenta entre els feixistes apoyats per l'exèrcit i els republicans. Una guerra desequilibrada pel suport decisiu de les altres potències feixistes europees. En una guerra hi ha sempre atrocitats pels dos bàndols, però no cal oblidar qui la va iniciar i qui, acabada la guerra, va seguir afusellant, reprimint i torturant. Per tal que això no es torni a repetir, i donada la impunitat amb la que van actuar, que s'ha prolongat fins avui, degut a la llei d'amnistia del 1977, cal recuperar la dignitat de totes les víctimes i exigir que es condeni i es demani perdó per tot el mal fet, per l'intolerància, l'ignorància i la barbàrie d'una etapa negra de la història. Aturar aquells qui, avalats per l'Estat, segueixen fent apologia del feixisme, perquè feixisme no és només el que hem comentat abans, feixisme també és mirar cap a un altre costat quan això passa. I no oblidem, ara que tanquem les fronteres a les víctimes de les guerres i la fam, a les quals no són alienes les societats occidentals que nosaltres també vàrem ser refugiats, víctimes d'aquella guerra civil desigual. Aprofitant que avui és el Dia de les Dones, farem també un exercici de memòria històrica del que ha estat per les dones el patriarcat, sense oblidar eh, que malgrat les conquestes recents segueix en peu el terrorisme eh, masclista, la diferència de salaris, la preponderància dels homes als mitjans de comunicació i els seus missatges esbiaixats les agressions sexuals nocturnes producte del consum de drogues, la cosificació i el tracte a la dona només com a objecte sexual, els estàndards de bellesa que complexen també a moltes dones. I avui porto i portem aquí un jersei negre en homenatge a totes les dones víctimes d'una societat encara masclista. Aquesta lluita, com l'anterior, també és per la dignitat de les persones. No hemos quedado sin palabras. ¿eh? yo sobre... Hola, David. Hola, hola buenas. Eh, yo soy el David. Eh, eh, Cristo en su momento fue un revolucionario que se enfrentó con los fariseos, unos judíos que pensaban que estaban en posesión de la verdad, con unos, unos romanos que levantando el brazo mm, imponían su ley eh, muchos siglos después eh, los han imitado los fascistas italianos y los fascistas alemanes, nazis, y, la Iglesia ha hecho negocio de, la palabra de Cristo cuando Cristo no tenía nada que ver con, no tiene que ver con la Iglesia actual. Franco, con eh, uso de la fuerza, con la ayuda de mm, musulmanes mm, del norte de África, que fueron mm, recordados en la canción Ay Carmela, em, consiguieron vencer a una, a una república salida eh, legalmente de las urnas y, luego pusieron a la iglesia de su lado como si la iglesia eh, fuera un, movimiento fascista más cuando tendría que ser todo lo contrario, porque la Iglesia siempre, o, tendría que hacerlo siempre, eh, ir del lado de los pobres y, no en favor de la guerra, sino en favor de la paz se ha transgiversado el, pensamiento de la, religión cuando mm, precisamente Cristo eh, se metió con, el poder establecido que había eh, en, Judea y eh, el señor Rajoy ya ha eh, hecho un poco de, lo que a mí me parecía que tenía que contar. Ah, hoy en día el señor Rajoy representa eh, los herederos que han sobrevivido de un partido que anteriormente era Alianza Popular, que fue fundado por, eh, según me decía mi amigo Chevi, por siete ministros de, la dictadura fascista. los siete magníficos. Los siete magníficos de la dictadura eh, fascista de Franco, a cual más sanguinario, como el señor mm, eh, Manuel Fraga Iribarne, que era ministro de Franco mm, del Interior y firmó varias sentencias de muerte. Este señor, espera, luego hablamos. Eh, no, gracias, pero estoy, que estoy, no me interrumpas, que si no pierdo el hilo. Gracias, no. Em, si no pierdo el hilo. Em, como iba diciendo, este gobierno que, que hoy en día enarbola la, la, la, bandera de la democracia, la libertad, de la defensa de la, de la Constitución española, resulta que votaron en contra, al, igual que Falange Española, también votaron en contra de la Constitución española. Dicen que están siempre en defensa de, la justicia y no dudan en indultar a ellos y a gente de Convergencia Unión cuando no tienen cuando tienen algún problema los indultan sin ningún problema y enarbolan la, la bandera de la democracia, de la libertad, de la justicia cuando eh, sin ir más lejos, sus padres y sus, y sus abuelos, fascistas todos ellos, en, en y en el campo de la bota iban asesinando a, toda la gente, en, em, represaliándolos, represaliándolos por el simple hecho de que no pensaban como ellos. Y el señor Garzón, que no es santo de mi devoción, pues intentó devolver a sus descendientes en vida los restos de la gente que está en las cunetas, fruto de, la, guerra fraticida entre hermanos que fue la guerra civil. Eh, lo que no tengo a favor del señor Garzón es que en pleno 92 eh, se cebó con, con, los independentistas catalanes que defendieron sus ideas y más de uno le hincharon la, cabeza a hostias, tortura en el pleno siglo XX, eh, en las comisarías de policía, y este señor dijo no, no saber nada, eh, cosa que no me creo. Pero mm, lo que sí que estaba yo a favor del señor Garzón era de que luchara por hacer mm, una mica de, lo que se dice, pues eh, restablecer un poco la paz, porque eh, fue una, una, transición de Pachu Catamoli, fue un engaño, y todavía hasta que no se, se devuelvan los restos a, sus familiares, la transición no se habrá acabado. E, es mi opinión y, y hoy mm, hoy sobre el, en el Congreso de los Diputados, cuando al señor Rajoy se le ha dicho que si iba a hacer una investigación contra los corruptos, su opinión ha dicho que merecíamos eh, mejor olvidarlo todo, porque si no, mm, si, seguiría, eh, recordándolo todo, nos podía pasar como la mujer de Lot, que nos convertiríamos en, una estatua de sal. Entonces, pues, mm, esta es la opinión de la gente de la derecha del PP. Tenemos que olvidarlo todo. Tenemos que olvidarlo todo. En un reportaje que se hizo sobre la memoria histórica de las cunetas, eh, había una gente que estaba haciendo misa en, una iglesia y cuando se les preguntó sobre la memoria histórica, eh, me, dejó impactado seriamente el comentario de una señora que dijo, ay, pero ¿por qué lo revuelven todos si ya los habíamos perdonado? O sea, señores fascistas y de la derecha, nos tienen ustedes que perdonar, tenemos que esperar de ustedes que nos perdone. pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué, perdón? En todo caso, tendríamos que perdonarle nosotros a ustedes, que no les vamos a perdonar. Pero, o sea, e-, es, increíble que una señora fascista nos esté diciendo que, ya los habíamos perdonado. Pero qué, perdón ni qué hostias. En fin, eh, he intentado no, ponerme de muy mala hostia porque eh, este... este este tema me pone especialmente de mala hostia y pierdo lo oremos. Y bueno, lo dejo ahí, ¿no? dejo el, comentario ahí y, bueno, más tarde pues ya cuando Senseti lo del tema de las mujeres, pues también tengo algo que decir, ¿no? Porque las mujeres luchan contra la violencia de género, pero hay mujeres que... Hay mujeres que que están a favor del machismo, que son mujeres machistas. Y las mujeres también tendrían que luchar contra estas mujeres machistas. Bueno, venga. Eh, bueno, feliz Día de las Mujeres. Y bueno, has, hablado de muchas cosas muy interesantes. Ahora, eh, bueno, sí, sí, has tocado prácticamente casi, casi, casi todo. Pues, sí. Mm, bueno, muy, muy, muy bien. Gracias, gracias. Uh, a la Silvia en principio que ens porta com sempre, el seu script musical. Ah, sempre una mica al voltant del, del, del tema, tema de, la, de la setmana. Què, què tal, Sílvia? Bona tarda, com, com estàs? Pues una mica cansada perquè no he dormit massa bé. No sé, bueno. Bueno, amb la música ens animem tots una mica, no? No sé, no sé. A veure, jo vull dedicar, com sempre, a la meva mare, principalment perquè ara està passant uns dies una mica dolents, llavors de salut, Ah, llavors també pel meu pare, que com, com ha dit abans el John, no? que em porta aquí en cotxe. I llavors pues, ho vull dedicar a tots els que estem aquí, els nicosianos, els que estan allà fora també, i tots els que ens escolten. I perdoneu si la cosa no, no surt molt bé, perquè com estic amb un peu aquí i un altre allà, més m'han tallat el cabell, em sembla que he ah, perdut, em sembla que he perdut la força com el sensor, o sigui, no sé què passarà. en su propia humanidad. Así que una libertad es necesaria para que todos podamos expresarnos como somos y una libertad para las mujeres en concreto, que todos los que estamos en el mundo hemos tenido madre y ellas, las mujeres trabajadoras, tienen todo el derecho y casi diría que el deber de luchar por todo aquello que creen y que quizá no ha sido nunca valorado antes. Así, libertad para todos sin dictadura, sin ligaduras, solo con el amor dentro de nuestro corazón y nada, absolutamente nada más. Gràcies, Sílvia. Eh, com sempre, per la teva aportació setmanal. Eh, posem una mica de música. Pasen, pasen y escuchen la gran emisora que hace reales los sueños, con humor, mucho humor, en Contrabanda FM, Radio Nicosia. <laughs> sin que venga cuento. Un momento para la espontaneidad, con el deseo de que la armonía os acompañe. Hola, bona tarda. Seguim eh, aquí a Ràdio Nicòsia amb qualsevol aportació que vulguin fer vostès des de casa. El telèfon és el 9303 9533 i ja ens acostem a la primera entrevista. Mm, però abans, el John. Què tal, John? Bona tarda. Bona tarda. Eh, et vol llegir un escrit sobre el tema de la setmana, sí. no? Doncs endavant. Parlo en castellà perquè... Cap problema, com vulguis. Sí, no, castellà. Cap problema. Eh, quería decir que voy a leer un texto y antes quería hacer un inciso, que es que en la República, antes del Franco, eh, España era un país más avanzado y con Franco retrocedió mucho, muy bestiamente. Bueno, empiezo. <laughs> El 12 de octubre se celebra la invasión y expolio de los pueblos indígenas de América del Sur eh, en 1942 y Centroamérica y el exterminio de sus habitantes. El fin de las civilizaciones precolombinas se impuso una lengua, una religión y se destruyó la cultura del lugar. Se expoliaron los recursos de esas tierras y aún hoy, el día de la llegada de Colón, se celebra el Día de la Hispanidad. Se dice que descubrió América, pero ya había sido descubierta miles de años atrás por los pueblos que emigraron a través del estrecho de Bering aunque no somos culpables de lo que hicieron nuestros antepasados, ¿cómo era la sociedad del franquismo? Franco mató a cientos de miles de personas durante la guerra civil y también después tuvo campos de concentración donde se explotaba a personas como esclavos. En este periodo no hubo libertad que se gozaba en otros países de Europa, pues el dirigente de España había apoyado a Hitler. Con tropas incluso aquí se vivió un fascismo en donde no había libertad, donde las mujeres quedaron relegadas al hogar, donde acabó la democracia bajo su régimen. Yo quería decir que em, en mi familia han habido casos por lo menos honrosos. lo contaré después. Cabe recordar que aunque se dijo que ya es agua pasada, la guerra civil y sus vencedores siguen presentes desde el momento en el que se hacen actos o actuaciones fascistas. Cuando un ministro dice algunos quieren ganar la guerra, guerra que perdieron, cuando siguen habiendo calles con nombres franquistas, cuando se encierra un cantante de hip hop por hablar mal del rey, y sus ministros son hijos de ministros franquistas. Sigue, sigue habiendo un cementerio que es un mausoleo dedicado a Franco y sus vencedores. Aún se habla bien de Franco, incluso en medios de comunicación. No debemos olvidar la historia. Dicen, no hay que mirar atrás, pero el que olvida su historia está condenado a repetirla. Tampoco se dice que dos de los principales partidos no condenan el franquismo. Hay algo importante que decir, es que han hecho una, ley llamada Ley Mordaza que censura a la población. Es decir, que si alguien dice algo que no es del todo correcto o que está fuera de lugar, simplemente para que lo interprete, puede ser detenido y encarcelado. Aún hoy no se han condenado a torturadores del tardo franquismo. Y voy a contar una, anécdota de, de un familiar mío. Mi bisabuelo era socialista y fue encerrado por no ir a misa. Él pensaba que saldría libre, pues no había hecho nada. Fue fusilado y a mi bisabuela le dijeron que lo habían soltado y se había ido. Estuvo esperando hasta que se murió décadas después. Solo fue una de muchas historias que ocurrieron en esa era de oscuridad llamada franquismo. Ya está. Gracias, John. Mm, molt bé, també portant també al final un, un tema personal, directe, familiar, no? Sí. Mm. I bé, no sé si podem ja anar ja amb l'entrevista, en principi. Uh, Vols que Val. jo? Mm, a veure una mica perquè mm, teníem previst ara en principi dos quarts de cinc uh, però bé, Nacho, si vols comentar alguna cosa, en principi a les també... Estamos, a, estamos en la aire. Mm. Sí. Sí. Bueno, bien, no, no sé, o sea, el, te, el tema es el de la memoria histórica. yo creo que la historia mm, casi se podría resumir en una sucesión de conflictos entre buenos y malos, ¿no? Casi siempre se habla de los buenos y de los malos, no con estos términos, pero sí. Por ejemplo, el David pues habla de los fascistas, que son de los fascistas, que son los malos, los no fascistas, que son los buenos. Pues, todo, toda la historia podría ser esto. Sin embargo, yo pienso que la historia es un un continuo de conflictos resueltos, no resueltos, irresolubles, más o menos y así nos va, ¿no? Y como es una serie de conflictos, yo pienso que vale más irlos olvidando, más que recordándolos, olvidándonos, ¿no? Yo creo que no nos sienta bien recordar mucho las cosas. Mm, por ejemplo, no sé, aquí celebramos el 11 de septiembre y recuerdo que las, las entregas florales al monumento de Rafael de Casanova, pues son, son, no sé, a mí me dan vergüenza ajena porque son una colla de silbidos. Eh, bueno, ahí acabaré luego. Vale, gra gra gra gracias Nacho, perdona por la interrupción, pensé que tenía una entrevista, seguimos seguimos después. A ver... Ah. Uh, hola, mm, Rolando, bona tarda. Hola, Rolando, em sents? Em sents? Jo no, jo no et sento ara, no sé si em sents. Si ens escoltes? Ara em sembla que sí. Doncs no. Uh... Jo Aviam... aviam aquí... Mm, Hola, Rona, hola, hola, hola, Rolando, hola. Pues... Aviam, ara... No, ara surt... Sí? Doncs pues aquí no, en principi no... no surt Ara, ara, ara, ara, ara sí, que et sentim estossegar. Uh, eh, sí, Ro Rolando, ens escoltes tu? Sembla que en principi no. No, és que em sembla que tampoc ens... Sí, el problema és que... Clar, el problema és que no ens escolta ell, em sembla. Vull dir. Mira, mira, vale. Hola, Rolando. Ah, què tal? Bona tarda. Ara, ara, ara. Teníem problemes, eh? Hola. Sí, sí. Ara no, no ho sento. Ara, em, em, em sents o no? Em sents o no pel telèfon? No sento res, ho sento. Ara, aviam. ara sí, no? Bueno, és que tenim de fer un petit ajust perquè tindré de parlar jo a través del, del telèfon. Mm, què tal? Bona tarda. Eh, bé, mira, doncs com ja et bueno, vaig comentar una mica, estem fent un programa sobre memòria històrica que hem ampliat una mica, com que és el Dia de les Dones, també, doncs una mica doncs, bueno, de fer, fer, fer un homenatge i fer memòria històrica també amb el camp de les dones, però inicialment <clears throat> a l'àmbit mm, del programa anava una mica més enllà, no? Eh, llavors, <clears throat> bé, mm, prefereixes en català o en castellà? En català. Perfecte. Bueno, jo d'entrada ja he comentat prèviament que bueno, aquí estem a Ràdio Nicòsia i formem part de l'emissora Lliure Contrabanda i que tu bueno, havies participat eh, una mica amb la fundació de l'emissora, no? No sé quin podries comentar al respecte. Que si comencem a, comentar, <laughs> a explicar la, les històries i batalla no acabaríem mai. No, bueno, va ser una experiència allò a finals dels anys 80, de fet van començar el 90 amb les primeres missions de prova i tal, i era un, un col·lectiu molt variat de gent, diguem-ne, de diversos àmbits i de diverses nacionalitats, perquè hi havia, recordo, eh, suïssos, alemanys, francesos, eh, mexicans i tal, a més dels italians i, i catalans, òbviament. I, bueno, va ser una... De fet, el model era el de les ràdios lliures, que en aquell moment n'hi havia molta a Europa, des dels anys 70 era un moviment molt potent, a Itàlia, França, Alemanya, per exemple, i, i clar, i aquí la veritat és que <clears throat> amb, eh, entre la moguda de les ràdios municipals que va ser feta expressament per eh, inhibir el moviment al començament i després eh, he d'afegir una poca comprensió per part dels moviments socials de la importància d'aquest eh, mitjà de comunicació, d'aquest espai, diguem-ne, compartit, doncs eh, van tenir moltes dificultats, però bueno, va, va sortir i bueno, encara esteu, no? O sigui <laughs> que llavors van a, vam, ho vam aconseguir. Val, perfecte, bueno, ara, val. Eh, em tornes a sentir bé ara? Perfecte, bueno, doncs feta aquesta petita introducció, anem una mica al tema de la setmana, en principi, bueno, un nosaltres bueno, vaig conèixer doncs, eh, un parell de xerrades que s'han fet a la Garriga i han vist que referent a temes de memòria històrica. Llavors, com que l'àmbit de treball que tens em sembla que és bastant ampli, mm, el primer potser seria preguntar doncs, en quins àmbits mm, has fet, estàs fent activisme, eh, bueno, i dintre del tema de la, de la memòria històrica que, que crec que estàs en diversos àmbits, per situar-nos a tots una mica, no? Doncs a veure, o sigui, jo crec que, que personalment opino que tots els àmbits en què estic ficat estan molt relacionats, o sigui, de fet tot està relacionat amb tot, però últimament treballo molt amb el tema de la, de la memòria i bàsicament de la impunitat, diguem-ne, del feixisme en aquest país, no? I i va lligat amb l'altre gran camp que m'interessa molt actualment, que és el de la repressió, és a dir, impunitat del poder i repressió de qui, de la dissidència, dels moviments socials, de qui s'oposa al poder, que és una constant al llarg de la història i de tota manera avui dia és una constant que queda amagada, eh, disfressada sota la disfressa justament de la democràcia, d'aquesta democràcia formal que vulguis que no la gent s'ho acaba creient, mm, perquè les mentides repetides mil vegades al final esdevenen eh, veritat, i llavors la gent moltes vegades no tenim eh, molt present que de fet eh, vivim en la mateixa situació de sempre, és a dir, amb uns poderosos eh, impunes, amb les seves eh, tropelies i fetxories diferents, i uns dissidents, una gent que intenta fer justícia o reivindica justícia i tal, que en canvi s'exposa contínuament a la repressió en tots els àmbits, és a dir, des de eh, l'àmbit comunicatiu a l'àmbit laboral, a l'àmbit de la repressió policial i judicial. No? Llavors són eh, temes lligats i que van molt lligats amb l'altre gran tema que sempre m'ha interessat, que és justament el de la comunicació, perquè mm, la comunicació és fonamental eh, perquè ens expliquem això, perquè discutim això, perquè podem veure, no només denunciar, sinó analitzar les maneres de superar les situacions. No? I en el camp de la memòria històrica, concretament, pues, he eh, estat en un parell de campanyes la primera va ser per la qüestió dels bombardejos de Barcelona, que es va traduir en una querella, que es va presentar, que és l'única querella que es va admetre a tràmit als tribunals espanyols sobre fets de la guerra civil i del franquisme. És a dir, ara en aquest moment hi ha la querella argentina, hi ha iniciatives, una a Mèxic, ara s'han obert una altra, però obertes a l'estat espanyol només hi ha aquesta. I van aconseguir obrir-la justament perquè els imputats eren els aviadors italians, és a dir, un exèrcit invasor que no tenia res a fer en una contesa civil i que per tant no quedaven emparats en la, el tema de l'amnistia, que és la gran llei de punto final, la llei de la impunitat que van aconseguir imposar. No? Bueno, tot el tema aquest de l'amnistia un jurista ho podria explicar molt bé perquè és eh, de tela, però va ser reblat, diguem-ne, aquest eh, intent de eh, garantir la impunitat als franquistes, als colpistes, diguem-ne, del 36 i de tota l'època franquista, del, del fascisme franquista, els 40 anys, doncs eh, la van intentar amagar amb aquesta llei d'amnistia reblada per la llei de memòria històrica aprovada pel Partit Socialista de Felipe González, eh, bueno, perdó, el Zapatero. I doncs contra això nosaltres intentem eh, crear escletxes, en aquest cas el cas dels bombarders de Barcelona va ser una escletxa, diguem-ne, legal per la via penal. En el cas actual de la campanya Bombes d'impunitat, en canvi, vol ser una escletxa política i social. És a dir, nosaltres el que estem reivindicant ara és una cosa que dins del dret internacional és absolutament normal, que de fet després de la Segona Guerra Mundial es va aplicar a tots els països que van ser atacats per Alemanya i Itàlia, les potències feixistes, i que en canvi no es va aplicar a, a Espanya, per la simple raó perquè <laughs> que Espanya va governar fins avui, eh, diria jo, l'aliat del fascisme europeu, no? o sigui, Franco, Franco franquista i els postfranquistes còmplices eh, més o menys actius. No? Doncs llavors nosaltres amb això pretenem posar sobre la taula una anomalia històrica, o sigui, una anomalia històrica i de dret, no? que els pobles d'Espanya, Catalunya i els altres, no va rebre cap compensació per part de les potències agressores durant la Guerra Civil, que segons el dret internacional, insisteixo, li és deguda. Llavors, el tema aquest de la compensació avui dia permet tocar molts temes, com per exemple el tema del deute extern, és a dir, aquí ens està reclamant com a pobles eh, uns deutes contrets no se sap ben bé per qui, per bancs amb bancs, per estats amb estats i tal, i que hem de pagar nosaltres com a societat. I, en canvi, no estem en compte això de eh, deutes històrics que en cap moment se'ns ha reconegut com un deute de guerra, que és una cosa perfectament exigible, encara que hagin passat 80 anys. Per altra banda, també permet posar sobre la taula unes coses eh, molt, molt actuals, com ara, per exemple, la, les polítiques armamentistes dels nostres estats l'estat espanyol, ja sabem, per exemple, les vendes d'armes que està fent últimament Aràbia Saudí en la seva guerra contra Yemen i en el seu suport a l'estat islàmic, eh, <clears throat> Itàlia, per exemple, que és un país que té la seva Constitució a rebuig, a repudi de la guerra, perquè després de la, del feixisme es va aprovar una Constitució que repudiava el feixisme i la guerra, i i que tanmateix ara té un programa de compra d'armaments que són 100 eh, F-35, que són l'últim en, eh, en eines, diguem-ne, de bombardejar i, i de fer mal, no? O sigui, i que valen una pasta descomunal, en crec que 100 milions cada, cada parell. Doncs, eh, contra això, mm, nosaltres esgrimim la carta això de dir, bueno, a veure, o sigui, si realment... Digue'm, digues, digues. Uh, no, no, en principi, uh, t'estava escoltant, eh? no, no, no, no t'he interromput. En princ... de, de totes maneres, estàs comentant, clar, estem parlant, estàs parlant de, de moltes coses, a mi també se m'acudeixen eh, mil, mil, mil i un comentaris, no? Així és d'entrada, eh, el que és evident és que, clar, hi ha un dèficit democràtic que el, el problema de la impunitat, clar, si no hi ha judicis, si no es demana perdó, si no es condemna, hi ha el risc evident de que les situacions i els moments històrics es tornin a repetir, no? Llavors aquest exercici de memòria històrica ja és purament un mecanisme defensiu, ja només des d'aquest punt de vista, per, per, per evitar. Vosaltres, aviam, el, el que passa que ens trobem també això, amb uns tribunals que teòricament tindrien, que, tindrien de ser els que apliquen justícia, no? i que emparats, com dius tu, també, amb aquesta llei d'amnistia, o quan el Garzón va intentar vull dir, remoure una mica, la situació, vull dir, doncs, clar, hi ha, hi ha un bloqueig, no?, vull dir, a tots, a tots nivells, no? Imagino que el ara us esteu, t'estàs movent, us moveu una mica per tema de redes socials, o... però hi ha una dificultat, no? Tot trobes una dificultat no? de poder comunicar el missatge, imagino, no? Ah, no, no, això per descomptat. Però, de tota manera, jo crec que, que l'important és, primer, que la societat, diguem-ne que nosaltres, ens adonem de que no podem delegar aquesta tasca d'exigir i de fer justícia a, a altres. És a dir, eh, a les institucions, jo, tot i que vaig participar en la querella diguem-ne, pels bombardejos de Barcelona per la via penal, jo no crec en la justícia <clears throat> en un estat burgès, simplement perquè és una justícia que regula per unes lleis, i un ordinament, diguem-ne, que respon a uns interessos que són els interessos, diguem-ne, capitalistes, o sigui, del capital. Uh, en el fons, eh, vull dir, després a la... Mm, en els detalls, evidentment, que es persegueixen també delictes que van en contra de la societat. Vull dir, però això és accessori, o sigui, l'important de l'aparell judicial com de l'aparell policial o de l'exèrcit dins d'un estat, i és lògic que sigui així, o sigui, dins d'un estat, diguem burgès, capitalista, evidentment, el que pretén és mantenir l'estat quo i la perpetuació del sistema, no? Més o menys, diguem-ne, disfressat, més o menys d'això. Ara, mm, dit això, nosaltres utilitzem tant l'àmbit de la justícia com els altres àmbits institucionals d'una manera instrumental, és a dir, que serveix per fer conèixer, diguem-ne, la iniciativa, per donar-li de bon vol, per posar de manifest les contradiccions del sistema, o sigui, un sistema que diu, eh, mira, aquí hi ha justícia, eh, hi ha maneres de fer justícia, i després una i altra vegada et demostra que no, que aquesta no és la manera, eh, Mira, un incís. Jo també estic a la querella per al desallotjament del 27M, que aviat farà sis anys. No? Recordeu la pallissa que va rebre la gent que estava pacíficament asseguda al Alpes a Catalunya eh, en una iniciativa plenament democràtica que no molestava nessuno, e serviata al contrari, eh, que era recolzada per la gran majoria de la població de Barcelona, Catalunya, de tot l'estat, diguem-ne, doncs va intervenir la policia del Puig, com tothom recorda, ens va pallissar, ens va humillar, ens va robar, ens va violar els drets fonamentals, segons ells, de manifestació i de reunió, i tot això amb excuses perfectament endebles que van caure el mateix dia, diguem-ne, en què es va practicar aquesta ratxa, no? Doncs nosaltres, eh, 57 persones concretament, van presentar una querella criminal contra el responsable d'això per tots aquests delictes de lesió, de robatori, de violació de drets fonamentals polítics. No? Doncs, bueno, en sis anys eh, <clears throat> mm, no només no s'ha fet res, o sigui, sinó que aviat eh, caurà la causa, o sigui, es tancarà per esgotament, nosaltres hem gastat diners, hem gastat molt de temps, hem perdut molt de temps, però jo crec que la cosa útil serà que amb això demostrarem realment els límits, les contradiccions que té el sistema judicial. És a dir, tu no pots demanar quan violen, tornem a lo que deia al començament, quan violen el teu dret, diguem-ne, a resistir a injustícies, doncs, bueno, no passa res. El sistema garanteix la impunitat als violadors. Al contrari, través atreveix tu a revoltar-te contra qui t'està pegant, llavors et caurà tot el pes de la llei. Això jo crec que pedagògicament és molt important, o sigui, perquè estem en una fase en què crec que la gent s'ha de tornar a donar realment que vivim en un sistema on les llibertats són una intel·lèquia, és a dir, la llibertat és simplement llibertat de comportar-se segons com et diuen, o sigui, a la que et descarriles o bé a la que t'oposes, sobretot, Geschäftsführer, cioè looking not meten, pues estem en la mateixa situació que una dictadura. Segueix sent... Clar, quan, diu, eh, quan dius això la gente pensa, è esagerata, avui dire la gente può parlare. Doncs pues bueno, simplement s'ha refinat la cosa, però en el moment en què li toques mínimament la fibra, o sigui, com en el 36. O sigui, en el 36, clar, hi havia una situació prerevolucionària. Llavors no van dubtar en aquell moment a tirar de bombes, a tirar de massacres i tot això. I és el que han fet al llarg de la història sempre. Ara, si no ho fan aquí, perquè ho estan fent a altres llocs del món, doncs si no ho fan aquí simplement perquè no ho necessiten. I nosaltres ens hem de ficar en, aquesta, en aquest ordre d'idees. És a dir, que vivim, vivim estem en una situació en què l'aparent tolerància per part del poder mm. simplement es deu al fet que no els estem fent mal, o sigui, no estem incidint en els seus mecanismes de producció i reproducció. El dia que ho farem, preparem-nos. Llavors, és que una mica la idea és que primer la gent s'adoni d'això, ens adonem d'això, tots plegats, i després que comencem a preparar-nos en conseqüència. És a dir, davant d'un enemic d'aquesta <clears throat> força, d'aquest cinisme, pues, cal ser molt més seriosos, preparats i, i determinats, òbviament. Uh, val, bueno, una mica... Bé, jo... A veure, aquí hi ha un tema evident també, que és a nivell d'estat espanyol, la diferència amb els altres dos grans països on eh, feixistes de, de l'època, que van ser Alemanya i Itàlia, bueno, eh, clar, aquí el procés mm, que hi ha hagut, a, més de que hem tingut el doble d'anys de, eh, de dictadura feixista doncs no s'ha fet cap tipus de catarsi a cap nivell, no? Llavors, bueno, fins, fins, fins, fins al punt de que doncs, això, la Falange està, és un partit que, que, que no és il·legal, el Partit Popular va estar fundat pels Siete Magníficos, que eren set ministres de Franco, i això no crea cap problema. O sigui, vull dir, quan, són coses que evidentment no, doncs això, no, no, no, no es planteja que a Alemanya hi hagi un partit nazi o tal, tot el tema, però clar, hi va haver un judici de Nuremberg i hi va haver un procés, no? que aquí a nivell d'estat espanyol no ha existit, no? I llavors els dèficits democràtics... que passa que, que ara, bueno, evidentment ens has parlat també de moltes coses. Aquí la Virgínia em preguntava una mica eh, referent, que això ja ho has comentat, el tema de si el Felipe González havia fet alguna cosa Zapatero, el tema de la llei de memòria històrica, però bueno, jo, jo afegiria que em sembla que ara s'ha blindat la llei d'amnistia del, del 77 entre el PP, PSOE i Ciutadans. Això és una notícia de fa un mes, no sé si és correcta, però en principi preguntava una mica això, no? sobre aquesta llei de memòria històrica, que es va, que, que es va fer al seu moment, que tampoc s'aplica, em sembla, eh? Vull dir, <laughs> però, bueno. Sí, la llei de memòria històrica, per una banda... A veure, primer, la meva posició és que aquí mm, és evident, vull dir, o sigui, que no hi ha hagut ni una democratització formal, per molt que diguin, o sigui, per molt que hagin fet un Parlament i tot això, en realitat ha estat, diguem-ne, un ajustament necessari per l'epoca che havia cambiato, sì, la mateixa, les mateixes èlits econòmiques i política de l'Estat necessitaven aquest canvi, o la, mantenir un règim com el franquista era una cosa que ja no estava al pas dels temps, per tant, ells mateixos, de fet l'Opus Dei era un dels actors che abocava per al canvi del, del règim, no? I, per tant, eh, això no és, eh, no és res que diguem-ne un funcionament fisiològic normal per part d'un règim feixista. Segurament si Mussolini i Hitler haguessin guanyat la guerra, avui dia estaríem en una situació, no dic semblant a l'actual, però bueno, eh, haurien canviat també, no? Què passa? Que eh, aquí el problema és que es vol homologar la democràcia espanyola a l'europea quan el procés ha estat completament diferent i això es nota a les mateixes estructures d'estat. Mira, abans parlava de l'exemple aquesta del desallotjament de plaça Catalunya. Eh, a Itàlia i a Alemanya i a França, evidentment la policia té una, una tasca repressiva de la dissidència com aquí i tot això. El que passa hi ha uns tics que són diferents, diguem-ne allò, eh, de democràcia formal. Els jutges de tant en tant condemnen algun policia o algun responsable. Eh, més a més, eh, als responsables mai li passaria pel cap dir coses com les que diuen els responsables d'aquí. Per exemple, el Puig, no sé si us el recordeu, en el seu moment deia que la policia havia de fer por a la gent, o sigui, perquè així la gent la respectaria. Això, evidentment, totes les policies ho pensen, però no s'atrevirien mai a dir-ho, perquè això és contrari al, al principi fonamental formal d'una democràcia, que la policia és al servei del poble per garantir les seves, els seus drets, etc etc etc. Que és fals, que és hipòcrita, però diguem-ne, és com la base d'una democràcia formal. Aquí no cal, o sigui, no cal perquè encara mm, és evident, vull dir, o sigui, tenim una monarquia, vivim en una monarquia quan aquí hi havia una república i que ningú es pregunti per què, o sigui, eh, és, és ja en si mateix un, un escàndol. Tenim un tribunal especial, és l'únic país d'Europa Europa que encara segueix tenint un tribunal especial com l'Audiència Nacional que s'hereva directa del Tribunal d'Orden Públic franquista, que això a Itàlia i a Alemanya, òbviament, va ser abolit en el seu moment, que menys. O sigui, no hi ha hagut depuració de cap mena. A Itàlia i Alemanya van ser, òbviament, insuficients eh, i van deixar molts cabrons, diguem als seus llocs, però n'hi va haver-hi una mica, ni que sigui per fer veure, no? Aquí no, o sigui, la desfatxatesa del poder ha estat absoluta. Per tant, és que aquí tenim un problema gros afegit amb la complicitat, diguem-ne, de tots els actors que ara són eh, també els que critiquen en algun moment la, la transició. O sigui, els autors mateixos de la transició, començant per Convergència Unió, per exemple, o el Partit Socialistes, o fins i tot algun, eh, part dels comunistes i iniciatius i tot això i tal, que durant tants anys han abonat el relat de la transició, com la transició modèlica i e tal, ara descobreixen que se n'ha de fer una altra de transició. Clar, i aquí ve un tema que jo crec que és important i e que s'està escapant del debat públic, és que ara no només hi ha, diguem els postfeixistes, diguem el Partit Popular i Partit Socialista, que per mi estan en el mateix bàndol en això, eh, de continuisme, eh? o sigui de dir tot va bé, la transició de puta mare, seguim així, tot no hi ha cap problema, però de, fins i tot dins el que és l'oposició, una certa esquerra que vol eh, abocar per una altra transició, clar, hi ha dos relats que per mi s'estan creant i que són enfrontats. Un és el que voldria una transició de tipus italià o alemany, és a dir, cap a una democràcia formal, i jo crec que avui dia això és del tot insuficient, perquè han canviat els temps i hem vist eh, els límits de la democràcia formal. Si no pregunteu a la gent italiana que ve aquí perquè a Itàlia ja no s'hi viu, o als alemanys o als francesos, i, i després, per l'altra banda, hi ha aquells que en canvi creuen que no s'ha de fer una segona transició, s'ha de trencar amb aquest règim, o sigui, definitivament, i fer-lo de la mateixa manera que s'ha fet sempre, és a dir, ah. eh, per la base, per les lluites populars. Rolando, m'escoltes? Sí, ara sí. Bueno, la veritat, bueno, és que clar, podríem estar parlant, com imaginar, són temes que et donen per moltíssim, inclús hem fet, bueno, has fet un resum i a mi també se m'acudeixen mil i una coses i a la gent que, que tenim aquí també faríem 50 preguntes, però el factor temps és el que juga, tenim ara una entrevista i en principi molt agraït doncs, per, per, per compartir que no, que no, escolta'm eh, no, no. I per obrir idees, per obrir idees i debats bueno, la, la Dolors no, perquè és que fas un, eh, una, una visió molt, molt diferent a la que normalment rebem, no? a través de mitjans, a través de... Llavors, bueno, ja has tocat molts temes, no? que passa que, bueno, ja dic, en principi ara ens trobem una mica amb, el, amb la, com sempre, no? amb la lim, limitació de temps, però bueno, ha sigut molt interessant Muchas gracias en principio por atender la nuestra trucada y ànims y andaban endavant, no? Y aquesta lluita. No, i seguiu, seguiu força. <laughs> Sin que venga cuento, un momento para la espontaneidad, con el deseo de que la armonía os acompañe. Enfermos de amor, psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia, contrabanda los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM. es música, porque la locura también merece voz, volamos, nos movemos en el aire fuera de la normalidad. En Radio Nicosia, 91.4 FM, contrabando miércoles de 4 a 6 de la tarde. Hay un niño al lado de mi puerta, cuando a Radio Nicosia amb el programa de la semana sobre memoria histórica y celebrant también el Día de las Dones eh, Tenía eh, tenim Nacho, que me interromput antes una mica. Volies acabar una mica el que havies començat? Yo decía que la historia es una sucesión de conflictos eh, resueltos, más bien, más bien resueltos, más mal resueltos, irresol resueltos o irresolubles. Y esto, no sé, pues eh, pienso que lo mejor que podemos hacer es olvidar, ¿no? A veces no conviene olvidar... Mm, no digo, no digo que es mm, un, cuando digo olvidar no es que sea un dogma, es que es preferible mayoritariamente olvidar casi siempre, no, no, muchas veces no. Entonces, lo que quería decir es que yo cuando me hablan de memoria histórica yo empiezo a temblar un poco, porque pienso que eso, que este problemas son que desde el pasado y que los arrastramos hasta hoy, que nos, nos así, ¿no? Que, mm, no pasamos página, ¿no? En vez de pasar página nos vamos a problemas del pasado que perduran, perduran, perduran, y no sé. Mm, por ejemplo, el 11 de septiembre, pues aquí pues a mí me da vergüenza cena ver en la, en la, ofrenda, en la ofrenda de flores a Rafael de Casanovas que se abuchean todos los políticos, que todas es que no, se salva ni Dios ahí, es que es tremendo eso. No sé, pienso que todo eso vale más mm, la pena olvidarlo un poco, ¿no? Y yo si, si fuera mandatario quizás ah, haría la fiesta nacional de Cataluña el 13 de, septiembre. ¿Qué pasó ese día? Pues ese día pues mm, también murió un rey catalán, murió, mataron un rey catalán, nos mataron en una guerra, en la guerra de Muret, del año mil, mil y pico, mil trescientos, mil y pico la batalla de Muret, el 13 de, de septiembre murió un rey catalán. Y bueno, pues mm, al menos no, habría que, mm, esas, esas, no sé, mm, eso que hay en, lo que han hecho en el BOR, pues no sé, para mí hubiera sido mejor hacer una biblioteca que, que, esas, esas runas que no sé, en fin, no sé. Ah, yo pienso que no, no, o sea, no, ah, bueno, pues esto que y respecto respecto al tema de la mujer, pues adelante. Este año se celebra el Día de la Mujer y otros años se celebraba el Día de la Mujer Trabajadora. Y bueno, pues adelante, pues felicidades. Vale, gracias, Nacho. Tenim también a eh, la Dolors, en principi, eh, abans de entrevista del capitán O'Brien. dos, minutos. Yo, quiero decir que la, experiencia del pasado tiene que servirnos para el futuro, ¿no? Es cierto que, que si no sabemos del pasado no podemos saber lo que las consecuencias que trae el futuro, ¿no? Y bueno, yo, yo tengo mis ideas y mis maneras que no voy a explicar aquí, pero es importante saber lo que pasó, porque si no sabes lo que pasó, no podrás hacer el futuro. Yo quisiera decir que, bueno, que también que, que en Brasil ha habido un golpe de Estado y nuestros amigos brasileños pues lo tienen complicado, ¿no? Y entonces también eso es como que a veces uno lucha, lucha y a veces da la sensación que uno no avanza, eh, ¿no? Eh, es que, perdona, antes se hacían de forma militar los golpes de Estado, pero ahora como no queda bien, hacen el impeachment, ¿no? Que se llama. Sí, sí eso es un se golpe de Estado light, que es lo mismo, pero sin... todo, claro, aquí ya quedaba, el tema de los golpes de Estado cruentos quedaba un poco mal, ¿no? Sí, y otra cosa que, que a veces también quiero decir que a veces los estados Mm, ponen unas normas y que no cumplen ellos, ¿no? Y que pretenden que el y cuando el, el pueblo se revela, pues claro, como viven del pueblo, pues aquí te dicen, el pueblo, pues lo hacemos todo por el pueblo y realmente lo que hacen del pueblo es vivir del pueblo y explotarlo y utilizarlo y tal. Y luego ellos inventan sus leyes que no las cumplen ellos, pero si tú eres del pueblo, tienes que cumplirlas. Y si no las cumples, pues puede pasar, como ha dicho tu compañero antes, el, el ¿cómo no me recuerdo? Rolando. Rolando, que claro, que si no haces, si eres del pueblo y no haces lo que ellos han dicho que se debe hacer, pues puedes terminar en la cárcel y ellos siguen siendo impunemente haciendo lo que les da la gana. Nada más que eso y un beso y un abrazo muy fuerte para Marcio y Carol. Hasta Brasil. Gracias a todos. Eh, tenim el Nacho també, que fa un rato que està esperant per opinar abans de l'entrevista. Què ens vols comentar, en principi, eh, bueno, sobre el tema de la setmana? Sí, o... sobre el tema de la setmana. Sí. Bueno, seré ràpid. Eh, jo penso una, una mica com el Nacho, en cert, en, en cert grau, que crec que que és, és bo recordar el, el passat i tindre el present, però sempre que sigui un camí per entendre's els uns, els uns als altres. No perquè sigui un camí per dividir-se. Llavors, trobo molt bé que, es, que la gent que ha tingut eh, persones que han desaparegut en el, en el, en el passat per culpa de la dictadura doncs, trobin les seves, els seus estimats i es pugui refer tot lo malament que es va fer a la, a, en el moment de la transició, però sense oblidar que hem de buscar una certa concòrdia entre nosaltres. O sigui, no hem de buscar l'enfrontament, tornar un altre cop a lo mateix. Però els pobres sempre seran pobres. Jo y no los digo... diagnosticados nos los sobremos sí, hasta la no muerte. Digo, no los diagnosticados los seremos hasta la muerte. Es muy difícil cambiar lo yo que no, se ha prescrito. Yo, no, yo, no, yo dic canviar les coses, però des de la concòrdia i no des de l'enfrontament. I no caure en el que els altres... Eh? A lo Gandhi. Jo sí, jo soy de esos. I, i penso que que jo personalment, per exemple, jo he, he viscut el meu, el meu avi no va, ser de, no va desaparèixer, però sí que el van delatar i van a la presó. El meu avi era militar eh, vivia a Barcelona, el, a l'estat espanyol, el franquisme, bueno, l'estat espanyol no el franquisme, va expropiar el, a la meva família totes les seves propietats, va perseguir la meva família i van detindre el meu avi just quan anàvem a, a marxar a, a França perquè el van delatar. Amb això també vull dir que a l'època de Franco hi havia molta gent d'acord amb el sistema. Molta més gent, o sigui, no eren tants, tan pocs els que reprimien com, com els que ens pensem. Eh? O sigui que molta culpa de... Molt... Eh, eh, l'altre dia em van passar una, una frase d'allò de diu «Mientras a mi no me digan nada, jo no digo nada», no? Pues en, en, la, en el franquisme hi havia molt d'això. Mientras a mí no me digan nada, a mí esto ya me va bien. Perquè feia molta por, Nacho. Sí, Perquè feia por i perquè hi havia molt... Bueno, i han comentat també, jo, jo deia que el feixisme no és només actuar de forma tal, sinó eh, mirar cap a una altra banda quan es produeixen fets com Clar. a l'Alemanya nazi, etc. I va bé, doncs, molta gent no va actuar. I també, o sigui, amb això, bueno, i amb això vull dir que, que bueno, que, que molts cops a la a la tolerància davant de certes situacions doncs, comporta que altres persones es, es reforcin en el seu poder opressor contra altres persones. De fet, de fet quan tens por, pues, clar, te minces i ell pues, busca la, la situació ja. de por perquè tu te minces, no? que no te mm. defengues. Una cosa, hubo acusaciones que se hicieron contra gente porque el vecino te caía mal, nadie preguntaba nada. Si el vecino decía que eras comunista, la policía política iba por ti sin, sin decirte nada. O sea, esto hay que saber, hay que decirlo también. Vale, gracias. En principio tenemos la entrevista del capitán O'Brien. Gracias. Como siempre, David, Dulos, Nacho y en principio... Que se han abierto cosas interesantes. Después podemos continuar. Continuamente, sí, sí, la situación genera... ayudadme ¿eh? con la entrevista. Sí, sí, sí. No sé, colega, yo te digo algo. No hay derecho a que, por haber soñado en voz alta, se nos trate de una forma tan injusta, tan anormal. Porque la locura puede también presumir de tener corazón y ser tu amiga. Será por eso que puedes contar con nosotros en un espacio donde cerrar la puerta a los malos rollos y abrir el corazón era normal. Y yo te digo dónde. En Contrabanda 91.4 FM, los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Somos los de Radio Nicosia. soy Almu y estás escuchando la nueva sección de Tu Batu. Qué importante es pensar en... Las entrevistas del capitán O'Brien. buenas tardes. un día más con vosotros el capitán. Eh, hoy la Cúpula Music nos regala la compañía, la música y la voz de Joan Queral. Hola, Joan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un poco cansado, ¿no? Un poco, un poco, sí. ¿Qué eh? Fuiste malo ayer. No, no, no. <laughs> <laughs> Llegaste. La noche me confunde. Eh. Sí, sí. No, que va, fuimos a Madrid porque fuimos a lo de los conciertos de Radio 3 y teníamos entrevistas ahí. buenos. Y claro, Volvimos como a las tres y pico de la madrugada a Barcelona. Y hoy a las nueve ya estaba ahí. Bueno, pues habré dormido cinco horas, 4... Me gusta dormir a mí. ¿Te gusta dormir? Sí, sí. Creo que a todo el mundo. Porque eres joven. Yo cuando era joven dormía mucho. Ahora que tengo una edad ya no duermo. no eres tan mayor. estás en la flor de la vida. Oye, por cierto, me han perseguido dos jubilados el otro día en la biblioteca y dos jubilados en la calle. Estoy llamando atracciones a los jubilados. O sea, me he quedado sorprendida. Oye, perdona que te... Es que estás muy buena, estás muy buena, Rubieca. No, no, tranquila. Bueno, acabas de presentar tu nuevo trabajo. Sí. Time Made of Sun. Eh, y lo haces con, la banda eh, de c ¿Trabajas ahora con esta banda? O sea, ¿formas parte de la banda? O... Bueno, siempre han estado ahí. Eh, Iván y Ignasi. Eh, en el anterior disco también estaban. Lo que pasa es que para esto ya dijimos de, de buscar un nombre que fuera más de banda que no Joan Queral, porque entonces parece que vaya solo, ¿no? Hasta entonces ibas solo normalmente. Sí, empecé yendo solo, sí. Antes de todo esto yo tocaba batería y guitarra en grupos. Mm, era uno más y empecé a hacer como mis temas y, bueno, pues ahí, de ahí viene. ¿Qué vamos a encontrar? El que, el escucha el EP, ¿cómo has llegado ahí? ¿Qué estilo? Bueno, música, a ver, canto en inglés, eso ya... <laughs> Porque tengo muchas influencias americanas y británicas desde mis padres ya ella ha dicho que si era europeo. <laughs> Al entrar aquí que parece, parecía europeo. Parece sueco, sí, parece sueco, inglés o noruego, sí. Parece así norte, parece del norte. No lo sé, no. <laughs> ¿En qué, ¿En qué sentido lo dices? A ver, porque eres tonto, yo sacaría partido. ¿no? No. Bueno, no lo sé. Es tímido, es tímido. Es, que, se ha partido al, al, hecho de parecer sueco. <laughs> Cuando voy a Suecia o... No, estando aquí, que está lleno de guiris, ¿eh? Ya, ya. No, pero yo creo que el rollo latino les, les gusta más a las guiris, ¿no? Bueno, Bueno, se nos, se nos va, ¿no? <laughs> se nos va. Se nos va, se nos va. Y hablando de que se nos va, y que pasa el tiempo. Sí. Eh, el tema un poco de los cuatro singles, ¿no? sí. Es el paso del tiempo, ¿no? Las cuatro canciones. Sí. Eh, ¿qué, ¿qué, es para ti el paso del tiempo? ¿Cómo, cómo llegas a eso? ¿Cómo, cómo decides, ¿no? Incluirlo como leitmotiv de, de las cuatro canciones. Bueno, pues eh, hablan del paso del tiempo desde varias perspectivas. O sea, no hablo solo de mi vida ni nada de esto, sino de cosas que voy viendo y cosas que le pasan a conocidos. Y entonces me di cuenta, sobre todo, de que el último año y medio habíamos estado tocando mucho, tocamos en muchos festivales, muchos conciertos, viajamos mucho, por suerte, eh, haciendo lo que nos gusta, que es tocar. Ah, sí. ¿Te gusta viajar? Me gusta tocar. Mm. Viajar también, pero me gusta viajar más de cuando es por, por ocio, para visitar sitios, que cuando tienes conciertos porque al final llegas a una ciudad, pruebas sonido, mm, mientras estás probando sonido ya estás mm, pensando que vas a cenar para ir rápido, para poder cenar algo antes de tocar, tocas, te vas para otro sitio, Entonces, eh, cansa un poco, pero claro, si es algo que te gusta hacer, pues lo, lo vas llevando. Entonces, bueno, es eso, el paso del tiempo, me di cuenta de que el último año y medio... Eh, ha pasado como si fuesen 10, ¿no? Porque quizá eh, habíamos hecho un concierto el mes anterior y estábamos en la furgoneta comentando. ¿Te acuerdas de eso, no? Como si, <laughs> ¿eh? como si estuviéramos ahí dando de comer a las palomas, ¿no? Y, y pues si, hace tres semanas, tío. como... Sí, sí. Entonces, bueno. Como noción, como intensidad, como que pierdes la, noción. Decir? Sí, un poco sí. Sí, aparte soy bastante despistado. O que mm, muchas veces tampoco sé qué hice ayer. <laughs> no, no por. Muchos, aquí hay muchos. Sí. ¿eh? <laughs> sí, sí Juego. <laughs> Juego en casa, entonces. Sí, como en casa, sí. Eh, hablamos un poco del, del, del, trabajo, cómo trabajas, cómo te gusta trabajar. Es muy cuidadoso, me parece, con la guitarra, hmm. con los temas, estudias mucho. Sí, me, a ver. Me gusta trabajarlo lo máximo posible. Es decir, me gusta mucho la música, entonces lo que yo hago intento que tenga la máxima calidad que yo pueda aportarle, ¿sabes? Según mi nivel, que claro, todos tenemos un, como un techo, ¿no? Y, y es un te das cuenta que la música pues es un aprendizaje continuo va pasando el tiempo sabes más cosas pues ¿Tú ves el techo todavía o ves que sigues aprendiendo todos los días? No, el techo yo creo que no. Creo que solo lo tocó Jimi Hendrix en su día y. Ah, y decidió dejarlo. <laughs> pues ya sabía mucho. ¿Qué instrumentos tocas normalmente? ¿La guitarra o la guitarra? ¿Acústica o.? Acústica, eléctrica, sí. Depende. sí. cuando ibas en grupo también eras la voz y... La batería fui también. Sí. Perfecto. No, no es difícil. A ver, es practicar, ¿eh? Todo... Eh, hay mucha gente que me dice, pues la batería es súper complicado, ¿no? Porque, claro, tienes que tener como independencia en las cuatro extremidades, ¿no? Pero bueno, es acostumbrarse. Yo un, instrumento que veo muy complicado de tocar, que mucha gente me dice es súper fácil, es el bajo. Porque es un instrumento de... pocas cuerdas, pero tienes que ser muy preciso. Entonces, como ahí, eh, el bombo, venga, ahí dale una nota, ¿no? Entonces, eh, naturalizar eso, para mí es muy complicado. ¿Es, ¿Te es más difícil a ti el, el, bajo que la guitarra? Sí, porque no le he tocado tanto, entonces bueno, es un instrumento que, respeto porque es está como muy... Hay mucha gente que lo ningunea, ¿no? Que dice, ah, esto el bajo. Es un guitarrista, pues que el que tocaba peor del grupo le pasaron el bajo y dijeron, venga, toca, ¿sabes? <laughs> Y no, no, Oye, pero no era así. No era así. Como el portero, pero claro, el portero de fútbol. Las orquestas, cualquier cosa, hasta los triangulitos tenía importancia. Todo es importante en una sí, todo es importante. Bueno, yo creo que el bajo, el batería y nosotros estamos ahí religados porque siempre piensan que el portero está medio chalado. Y bueno, es como una conexión ahí, ¿no? Con nosotros, ¿no? Sí, yo era portero de fútbol también, o sea <laughs> que... sí, sí. sí, sí. ¿y tus canciones qué explican? ¿Hablan de amor? <laughs> ¿Hablan de libertad? ¿Son revolucionarias? ¿Cómo las explicarías tú? ¿Cómo las verías tú? Pues hablan de cosas que, que me han pasado o me gustaría que me pasaran. Son bastante optimistas, podríamos decir. Pero más, pero no un optimismo ñoño, sino más como desde la nostalgia, desde... ¿Y qué te gustaría que, si se puede preguntar qué te gustaría que te pasara, como, como cosas importantes. Pues no sé. Seguir haciendo lo que me gusta. Y tengo la suerte de que el grupo, los tres somos muy amigos, pues que podamos seguir mucho tiempo haciendo esto. Porque eh, creo que es lo mejor, ¿no? Has tocado en el Apolo, Rasmatas, el Gran Teatro del Liceo, Moby Bikini. ¿Qué te queda? Eh, ¿Qué proyectos? ¿Dónde, ¿Dónde, quieres ir? Pues... En Olimpia. por ejemplo, por ejemplo. Eh, no lo sé, a ver, con el grupo... También, hay, a ver. Hay un mito, hay un mito. Aquí también, aquí no he tocado nunca. urbana que dice que quien no ha pasado por aquí no puede triunfar. Pues... Bueno, estos somos modestos, somos modestos, ¿eh? Pues bueno, a, partir de mañana... es, como que, que, pasa, que está pasando. Vale, vale. Pues ya, ya nos pueden empezar a llamar a partir de mañana, ¿eh? todos los promotores internacionales. a ver... <laughs> no, pero por ejemplo, con el grupo siempre hacemos una coña. Antes nuestro tenemos un grupo de WhatsApp para decirnos tonterías y tal, aparte de mañana quedamos a tal hora, cargamos los instrumentos, nos vamos no sé dónde. Pues también estamos ahí siempre diciendo coñas, ¿no? Pero aquí no tenemos teloneros, es ¿eh? todo el protagonismo al entrevistado, ¿eh? No te preocupes. Ya Gracias. Eh, eh, entonces, una de las bromas que nos hacemos es que el, grupo se llamaba Gira Mundial. Entonces, pues por ejemplo, una gira mundial no estaría mal. Sí. Y puede ser. Sí, sí, y que no sea Andorra, quiero decir, porque ahí ya hemos tocado. Poder ir un poco más allá. y puede ser. Oye, a mí me entran ganas de escucharlo, ¿eh? porque con lo que dice, a mí me entran unas ganas presión. ¿eh? Además, es, no, no, no, tengas presión porque es muy bueno. Estaba preparando la entrevista el sábado y le dije a, John, estoy escuchando a Joan Keral y es muy bueno. Pero es playback, ¿eh? Lo que escuchaste. No, es broma, Oyentes, no, <laughs> no es playback. Nunca hacemos playback nosotros. Bueno, ah, una de las cosas que me ha gustado y tal, eh, que, que, habéis cambiado y tal, eh, los fans pueden escoger dónde vais a tocar. Sí. Mm. Sí, a través de... Hay una plataforma que se llama Concert. Entonces, ellos reciben propuestas de gente que dice, hostia, me gustaría que a Barcelona viniera pues este artista que nunca ha venido. Entonces, una persona lo propone, ellos lo ponen en su web y si hay quórum y mucha gente decide que quiere ver a ese artista, pues ellos lo traen. Entonces salió esta posibilidad y de momento tenemos en Madrid el 25 de marzo, en la sala Costello, el 1 de abril en, en Sidecar, aquí, eh, bueno, es aquí. Ah, Tocamos en casa, o sea. Ahora luego me bajo ya El 1 de abril, es un sábado. Y hay más peticiones en Donosti, en Palma de Mallorca, Valencia y no sé si alguna más. Y donde nos digan, nosotros iremos y con ganas. Pues cuando quieras, pues. pues ¿Sí? Sí, pues voy a tocar un tema, si tú la Dream, sí, que es el que cierra el disco. we We're made of seconds. streets we travel with 60 beats uh -huh. And if you waste them, never coming back. For how you use it you are supposed to know. Now you know you can go without it. And you feel you can live without it. switching roles tonight. The dancing in front of us all. We can forget this. The dance show just started. the shifting from day to night. And you know you can't go without it. And you feel you can live without end. Yo, voy a hacer como la botella, como la, la botella. No sé inglés, pero me ha gustado mucho. he perdido lo más pues importante. Me importa. Me, me lo más, una de las partes importantes, la letra. Pero cosa como una botella. ¿Qué voy a hacer? Café con leche en Plaza Mayor, ¿no? Merci. Muchas gracias. Preciosa la canción y Preciosa tu voz, preciosa la música. Y vosotros también. <laughs> Hombre, alguien lo tenía que decir. <laughs> no lo iba a decir yo también. <laughs> si quieres, acabamos, cerramos con otro tema. Vale, iba a tocar un... como somos muchos aquí, he pensado que podemos hacer un tema entre todos. Que es un tema del anterior disco, se llama, Se titula Yuhu. Se trata de hacer Yuhu muchas veces. ya, lo iréis viendo. Ya, Pues tú, tú. Ya verás, ya. You see it in my face, if there's no one around, would you tell me? Ooh, you know that I'm just a regular man. Ooh, you got nothing to hide, need to spit it out. Trust there's no one around. Ooh, but guess why you moving on? Ooh. Ya veis que no para, ¿eh? Del yujo. A dusty road is all you have. Miles and miles to get away, yeah. and monsters set you free, yeah. As you see in this face, everything's turning black. Don't ask me again you know that I'm just a regular man. There's dust in the wind. Tell me the truth, would you do it again? we know now it's just too late. Yeah. The dusty road is all you have. Miles and miles to go. dusty road is all you gotta do, yeah. Miles and miles to set you free, yeah. Muchísimas gracias, Joan. Lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias a los c y muchísimas gracias a la Cúpula Musics por traernos a artistas tan buenos. Muchas gracias. Buenas tardes. Holderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando. algo sabroso debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM. Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM. En Nicosia tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar. després de l'actuació, de l'excel·lent actuació musical, mm, seguim doncs, ja una mica amb el tema de la setmana, hem anat parlant del tema de memòria històrica i també hem comentat al principi que com que ja que és el dia de les dones, eh, doncs bé, també faríem memòria històrica, però sobretot mirar de posicionar-nos i conèixer una mica eh, quina és la situació actual i quins reptes hi ja en tenim de futur al respecte, no? Eh, llavors, bé, tenim a l'altra banda del telèfon a la Núria Branzuela, que és eh, feminista, treballadora social, tècnica d'igualtat, un ajuntament i especialista en violència masclista. Hola Núria, bona tarda, ens escoltes? Bona tarda, sí, una miqueta lluny, però us escolto. Perfecte. Molt bé, perfecte. Bé, doncs, mm, bé, això que anava fent una mica d'introducció, com que avui el tema era bueno, eh, era una mica més general, parlàvem de memòria històrica, mm, donat que estem un estat que en relació al resta d'Europa Occidental, crec que la situació de la dona, sobretot bé, durant la dictadura, va ser, els nivells de discriminació van ser encara més, més elevats, no? Eh, malgrat s'han fet avenços, er, era fàcil fer avenços en relació a la situació que hi havia, entenc que encara hi ha mol, molts reptes no? per, per endavant, no? Eh, Eh, llavors, bé, una mica aquí a la, intro, la introductòria doncs, eh, parlam de dif diferents aspectes eh, que encara segueixen vigents, evidentment el tema del, del terrorisme masclista, diferència de salaris, preponderància dels homes als mitjans de comunicació, mm, TV3 feien un programa el diumenge sobre el tema d'agressions sexuals nocturnes producte del consum de drogues, temes de cosificació, eh, bueno, tracte de les dones com a objectes sexuals una mica per situar-nos, no? Quins aspectes destacaries una mica? Quins àmbits creus que es té de treballar més? Bueno, amb tots, evidentment, no? Però amb quins àmbits s'ha evolucionat més o com veus actualment la situació, Núria? Oh. Pip, pip, pip. S'ha Hola. Hola. Parlem nosaltres mentre allà. Bueno, jo voldria parlar de, del feminisme, no? Jo crec que que si aquest programa, quan, com que hem fet memòria històrica, podem tocar el tema de, de la dona a l'època de Franco, però jo crec que sí és bé recordar-lo, com hem dit abans, la memòria històrica val recordar-lo, però també és cert que la lluita que, que tenim que portar ara és, és la lluita que hi ha a la realitat també, no? No, no, no oblidar lo del passat, però és veritat que, bueno, que, que la dona avui en dia pues, està, no, no està en el mateix nivell de l'home en la sentida d'igualtat, no? Però se guanya menys sous, té, bueno, pues la, la dona és la que agafa la maternitat, la, la baixa de maternitat, bueno, tota una sèrie de coses que abans doncs, no eren necessàries perquè no es plantejava la dona treballadora. Vull dir, l'època de Franco no es, no es conce... hi havia dones que treballaven, però era més precari. Eh, bueno, el treball era diferent en el sentit de que la dona no era, no, no era tan extens com ara. Abans les, les dones treballaven només per necessitat. Ah. Tenim Pa, pa, Perdona, Dolors, però vale, sembla vale. que hem recuperat una mica ah, vale, vale, el contacte. Vale, Núria, bona tarda. Sí, mm, ah, ah m'escolta? Hola. l'altre. Bé, jo havia fet una primera pregunta, en principi, i que potser era una mica extensa, mirarem de resumir una mica. He comentat que vull fer un programa sobre memòria històrica, que és un tema molt ampli, però que donat que era el Dia de les Dones, doncs també hem fet una mica de memòria històrica, no? Estem un estat que, en principi, en relació al resta d'Europa Occidental, sobretot durant la dictadura franquista, la situació de la dona era encara més eh, amb nivells de discriminació encara més elevats. Imagino que s'han fet avenços, tampoc era molt difícil, i llavors ens havíem plantejat una sèrie de temes que es plantegen actualment, com és el tema evidentment de la, del terrorisme o violència masclista, la diferència de salaris, el tema de la preponderància dels homes als mitjans de comunicació, tema de la cosificació, tracte de la dona com a objecte sexual, eh, el diumenge fent un programa TV3 sobre el tema de les agressions sexuals nocturnes, producte del consum de drogues... Eh, llavors, bé, imagino que, bueno, per situar-nos una mica, no?, en quins aspectes s'ha avançat més, en quins menys, en quins falta fer moltes més coses, per si situar-nos una mica, no?, sota... Doncs mira, segurament en el que hem avançat és a nivell legal, és a dir, ara no hi ha diferències legals aquí, eh, al nostre país. Les dones som igual que els homes, eh, ho diuen eh, la Constitució, ho diu l'Estatut, no és com durant el franquisme, que és l'època que esmentaves, on una dona era major d'edat més tard que un home, no? si estava en, en situació d'inferioritat, havia de demanar permís al seu home doncs, per obrir un compte bancari, per signar un contracte de treball... En tot això hem millorat, però malgrat aquests avenços a nivell legal, hi ha moltes dades que demostren que la vida de les dones continua tenint pitjors condicions que la dels homes. És a dir, que encara hi ha moltes desigualtats. Tu n'has esmentat unes quantes. En diferents àmbits, o podríem dir en, en tots els àmbits de la vida, hi ha desigualtats que fa que les dones estiguem en situació desafavorida respecte als homes. Volia... Sí, uh, aviam, sí, un segon. Uh, D'acord, una mica, vull dir... Bé, donat que també... Mm, bueno, uh, amb el tema... Comentem que ets especialista, sobretot en temes de, de violència masclista, no? És una pregunta que sempre es fa, no? Però que crec que es té de fer, no? Vull dir, uh, diguem, una dona davant d'una situació d'aquest tipus, quins passos té de donar i ja dic, ni que sigui una pregunta que es fa sovint, però en principi crec que és important, no? Aviam, depèn de cada situació, perquè violència masclista ho és eh, tot, no? Des d'anuncis on, com deies, les dones apareixem només com un cos, això ja és violència masclista, però si el que vols dir és una dona que detecta que està patint violència masclista, física, psicològica, com sigui, o que, que se l'està controlant d'alguna manera, el que ha de fer és acudir a, a persones que la poden ajudar, parlar amb el seu entorn i això, adreçar-se a serveis, doncs, per exemple, de l'Ajuntament i demanar suport per sortir-se'n d'aquesta situació. Jo voldria fer-te una pregunta, donat que les dones són, tenim més nivell educacional, doncs les dones van més a estudiar últimament l'índice de, que dones que tenen millor, o sigui, tenen més carreres eh, universitàries. Eh, doncs com s'explica aquesta situació de que, de que després quan arriben a llocs importants siguin rechazades a pesar de que tenen bon currículum? explica perquè està, diguéssim que la, és una societat androcèntrica, és a dir, que el que importa és allò que té segell masculí. Com tu dius, les dones en aquests moments, en aquest país, estudiem més, traiem millors notes, tenim més carreres, però a l'hora de la veritat no ocupem llocs de responsabilitat, no estem a la política, que és on es poden prendre decisions, eh, si es donen premis, per exemple, de cultura, no? les dones que majoritàriament ocupem les facultats de, de temes relacionats amb l'art, quan es donen premis, o oh, casualitat, se'ls donen als homes. I s'explica per això, perquè és una societat on el que pesa és ser home i qui atorga els premis doncs, són els homes. Llavors, des, des del seu punt de vista, acaben donant-s'ho ells mateixos, per entendre'ns d'alguna manera. És a dir, sempre hi ha una mena de sostre de vidre o de formigó que ens impedeix això, malgrat tenir més educació, doncs ocupar llocs de responsabilitat, malgrat tenir més estudis, ocupar llocs de treball que estiguin ben pagats, perquè a l'hora de la veritat els, les feines que normalment ocupen els homes estan més ben pagades, en canvi les feines que desenvolupem les dones estan pitjor pagades. És, és curiós perquè uh, se parla molt del Nobel, del Nobel de, la, de la francesa, que ara no me recordo com es deia, ara se m'ha anat el nom, de la... Um, bueno, els nobles, normalment, quan són donats a dones, no, no es fan bon platillo, sinó un Nobel que, no, no només en Espanya, sinó al reu del món, no? Quan hi ha un premi Nobel d'una dona, no es fa bon platillo, sinó que només s'apoyen els nobles dels homes, els premis de literatura, el govern, per exemple, hi ha poques dones, vull dir, no sé, que, eh, encara que diguem que és un país occidental, hi ha moltes mancances. Llavors pensem en el tercer món o en, el, en, en els països, doncs, la violència és molt més agravant perquè està tot tipus de violència, no? Sí, sí. És, és el que dèiem, o sigui, tot allò que fan els homes és el que se li dona bombo i platillo, no? Si tu mires un diari, una televisió, de què es parla més, del futbol masculí o de gimnàstica rítmica? Doncs del futbol masculí, no? o l'altre dia, pensava jo, ja va haver un futbolista que va prendre mal i a qualsevol connexió de ràdio de no, s'interessaven per com estava i tal. Jo pensava, si això ho fessin per totes les dones agredides i que es troben a l'hospital, no, les que encara no han estat assassinades però que s'ha intentat eh, ser assassinades, no, no se li dona cap importància. I és per això, és perquè el que interessa és allò que té a veure amb el masculí. Hi ha un col·lectiu que reivindica això que tu ara estaves posant en evidència, no? el, el veure que els mitjans de comunicació destaquen les coses masculines o quan destaquen les femenines, què és el que destaquen? Doncs mm. tot sovint els nostres cossos, com anem vestides o les coses com més banals, no? Mm. En canvi dels homes no, no importa l'aspecte físic que tenen doncs, per estar donant notícies, en canvi les dones, si t'hi fixes, les que surten a la televisió, a partir de determinada edat ja no se les veu, no?, donant notícies. Mm. I és pel tipus de societat en què vivim, però això passa a tot el món. Hi ha algunes diferències en les formes, el que deies de a països potser en vies de desenvolupament, les maneres són diferents, però en el fons el problema o l'explicació és la mateixa. De tota manera, les vies mm, canviar per evolucionar en aquesta situació, imagino que passen per ampliar la consciència de les pròpies dones, no? una, una mica de, de, de, de, de, del fet aquest, d'aquesta discriminació, però suposo que els homes també tenen un paper a jugar, no? imagino, no? Vull dir, és difícil... Clar, hi ha un tema, el que passa que l'empatia, les, les situacions de discriminació, els col·lectius estigmatitzats, si no, hi, si no ho ets, vull dir, a vegades, i no ho pateixes en pròpia pell, eh, no, no és fàcil, clar, eh, o, o ideològicament t'hi pots solidaritzar, però de vegades, vull dir, costa, no? Mm, des de la posició d'home, una mica entrar. Mm-hmm. A, a l'escola no ens ho expliquen, ens parlen només de determinades coses des d'un punt de vista, no? no? Igual que no ens parlen quan fem història ens parlen de tal guerra, tal altra, i si hem guanyat o no hem guanyat, i el general i el president, però no s'explica, per exemple, que la violació ha estat i segueix estant una arma de guerra molt potent, per exemple, no? que és una cosa que mm-hmm. és, és flagrant igual que no se'ns parla doncs, d'altres doncs, col·lectius, això que deies, estigmatitzats o eh, col·locats en situació d'inferioritat, no? La qüestió és eh, informar-se, prendre en consciència, empatitzar, com deies, i a partir d'aquí, quan tens clara una cosa, intentar fer coses perquè allò varí. Tots i totes podem posar el nostre granet de sorra. No és cosa només de les dones assolir la igualtat, evidentment. Hola. Mira, sóc la Juli. I jo mm, m'ha agradat molt que reivindiquis el, el tema de la dona amb l'esport, perquè realment tenim un, unes un, mm, esportistes boníssimes a nivell mundial, però és veritat, com deia el Xevi, que tampoc estan, no, no surten a la tele ni, ni, ni res sí que surten igual la casa on viuen o alguna així, no? Però que s'ensenya és amb irònic doncs, si se li ha vist el cul o no, o com ah, anava Exacte. vestida. I després recordar que com avui és dia 8, el Dia de la Dona, també eh, que ens recordem, avui encara no s'ha acabat el dia, de vestir-nos de negre per recordar a totes les dones maltractades. Gràcies. Ai, que... S'ha cortat, cortado, se ha Sí. Hola. Ah, sí, espera un momento. Sí, Núria, ens escoltes? No. No. Núria, ara... Sí. Ara... Núria. Núria, hola. Bueno, en, en el que et deia, que en l'esport, que n'hi ha tantes dones eh, campiones mundials i que no se li tenen en compte, o sigui, si... <laughs> Jo què sé, si el Ramos mete un gol en pròpia puerta, pues, oh, o el Messi ha fot set gols, pues, però ara no té sé dir noms, de jugadores, tant el futbol femení, aquí al, al Barça, jo sóc de l'Espanyol, però bueno, que el reconeix que realment és un bon equip i que està jugant com qualsevol equip, que també seria bo de fer jocs de, entre don, homes i dones, equips masculins i femenins. I l'altre que s'ha tallat és que avui també ens tenim que recordar de la dona maltractada, com has dit tu, i mm, amb aquest, eh, vestir-nos de negre per fer aquest recordatori que encara no, eh, encara no ha acabat el dia, encara es pot fer. Mm, molt bé, bona idea. Mm. Val, uh, Núria, gràcies. També avui suposo que heu assabentat que hi ha hagut l'aturada de dones sí, sí, al, al llarg sí. del dia. Sí. Es podia deixar de fer les tasques tradicionalment de dones i especialment de 12 a 12 i mitja hi ha hagut molts col·lectius que han deixat la feina o els estudis per reivindicar això, que si les dones deixéssim de fer tot allò que fem cada dia, el món literalment s'enfonsaria, especialment tasques de cura, no? que no es valoren gens, que no es paguen, però que gràcies a l'existència d'aquestes tasques el món segueix endavant. Bé, la feina una mica de compartir les tasques domèstiques, que també hi ha molt camí uh, per endavant. No sé si, en principi, la Dolors et vol fer una darrera pregunta, uh, perquè, de fet, ja estem acabant el programa. Aviam, un segon te la passo. I per què en el Tribunal Suprem només hi ha, no només hi ha una dona en tot Espanya, en tots els tribunals suprems, i a la universitat, com a direct, directores de universitat, rectores, tres universitats tenen rectores, perquè ho han dit a la televisió, mira, jo miro les notícies i m'he quedat molt sorpresa, dic, mare meva, i això, és absurd, no? Àvia i absurd, sí, perquè més tot el potencial de les dones es perd, però és pel que et deia abans, el sostre de vidre o de formigó. Mm. Arriba un moment que les dones tenim dificultats per, per múltiples factors per accedir a llocs de poder, a llocs influents. O sigui, els últims anys, respecte als anteriors, sí que i també perquè la llei ho ha afavorit, no? Estem en política, però un cop hi estem ens hem de fixar també quins pressupostos som els que movem les dones i quins els homes o en quins àmbits podem influir o no. Vull dir que això també de, de vegades és una trampa, no? Se'ns mm. relega tot allò que no té gaire importància entre cometes, no? Els serveis socials i això. I els llocs més poderosos del món estan ocupats per, per homes, evidentment per homes i determinat tipus d'homes, eh? Home blanc, de classe mitja, alta, amb uns estudis, vull dir, no hi veus altres tipus d'homes, no? És un tipus de masculinitat, també. Uh, ah, val, Núria, doncs, home, jo, aquí, una mica a nivell de conclusió, vull dir, hi ha, hi, ha, hi ha una part de violència que es fa molt evident, no? Vull dir, mm, i, però després hi ha tot un tipus de eh, actitud del patriarcat en base domini de forma molt civilina, no? que és una mica coses que has comentat. No? I això potser és el més difícil de veure no? i d'agafar consciència, no? i també és un àmbit de, de treball perquè bueno, són, són aquests esquemes una mica de, de domini més civilins no? que, que de vegades pues, sembla que bueno, no són tan evidents com altres maltractes però que també existeixen. No? des de que naixem, no? serien els estereotips i això, i la qüestió és, com tu dius, veure-ho i començar a actuar, també, no sé, eh? si t'expliquen un acudit sexista, masclista, doncs no riure o dir que no et fa gràcia, per exemple. O quan a una escola un nen fa un comentari de ah, això és de nen, em fa fàstic, que normal, normalment és així, al revés no es diu, no? Les nenes no solem dir que les coses de nens ens facin fàstic, al contrari, ens solen agradar perquè veiem que són millors doncs el mestre o la mestra que té el poder en aquell moment de desactivar aquella actitud, doncs poder-ho fer, no? És una miqueta un treball de formigueta, de dia a dia, però per anar assolint canvis i aconseguir una societat millor per tothom, per homes i per dones, per nens i nenes, blancs i negres i per tothom en definitiva. Doncs gràcies, Núria, gràcies per, per intervindre, per col·laborar amb aquest dia tan especial, en principi, i per fer la teva aportació també. Eh, Molt bé, d'acord. Que rara fada, ja! Quin trellamont, quin trellamont! Jo t'he demanat que Que calla quien calla cuando calla. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. molt para Per exemple, a mi m'agrada molt quan es diu surt qualsevol Messi, al Raúl, al Cristiano y sur por todas las televisiones. Y una dona que guanya el Nobel no sur per las televisiones. Una dona que es una, una, una que ve molts o que es una gran poeta no sur tan como com els continuamente en las historias les històries dels Ni siquiera nos recordamos el nombre, ¿no? Decía, ¿cómo era la mujer esta que ganó el Nobel? Pues no te sale el nombre de la deportista, ay, no me acuerdo. O te acuerdas que se llama no sé, Susana, pero no, no te acuerdo su apellido, ¿no? Porque como no te lo machacan, como los hombres te lo machacan allí, boom, boom, Messi, Cristiano, Raúl, Bum Bum, Bum Bum Solo se machacan a veces los nombres de mujeres cuando son muy atractivas físicamente. a partir de aquí se, establece... Eh, que los hombres eh, también miran los solas y el cuore y todo eso. Bueno, claro que sí, claro que sí. <laughs> honra. las mujeres el sport. A mí me gusta mucho el deporte, no los equipos en sí, ¿no? Pero ver eh, parte de un partido de fútbol femenino y te quedas... Home, també, si tu mires un diari esportiu, veuràs que hi ha 50 pàgines d'esport de... masculí i menció a les dones potser fan una mica amb el tennis i amb el futbol dediquen mitja pàgina i amb prou. El... dir, en principi, clar, a les Olimpiades és quan parlen una mica de deport a dones, amb les Olimpiades, és l'únic. Eh, vam tindre una gran esquiadora Mm. también, que tampoco me'n refaig. Clar, no, no. I... Vicario eran muy famosos, la noia Vicario. Susana Fernández Ochoa, potser, no? Aquesta, ah, sí, la, Ochoa, sí. No, la, o la Blanca, Blanca. La Blanca, Blanca Fernández Ochoa, sí, ah. la esquiadora, sí. la dona de quién? No, la, la, no, germana d'un altre esquiador ah, molt famós que va guanyar una Olimpiada. Ja, ja. Sí, que esa también es otra forma, ¿no? La pareja de... claro, pero tú nunca dices... Brad Pitt, el ex de la Angelina Jolie. No, que ah. va. O sea, Brad ah. Pitt ya, <laughs> hombre, que ya tiene vida propia. Claro, claro, claro. Sí, sí, esto es un maltrato, como el, eh, es un maltrato psicológico por decir, eh, eh, eh, con, que la gente te conozca por tu marido. Y otra cosa psicológica está muy bien que dice, las mujeres son más intelectuales, los hombres tienen una visión más visual, ¿no? Claro, que ya ellos tienen que mirar, ¿no? Ya se le otorga el derecho de que ellos tienen que mirar. Si no miran, parece que no, están vivos, ¿no? Es visual, ellos son más visuales, nosotros somos más... el tema del género, que ya desde petit a l'home y a la dona se'ls marcan uns de comportamiento, el qual l'home té d'actuar d'una determinada manera, la dona d'una altra, i així ja marques una mica a la discriminació moltes vegades. Clar, ja sí. ve origen, perquè ja des de que naixem ja se'ns marquen uns rols educatius determinats, diferenciats. Ha hagut una tal. campanya aquest, eh, a, pels Reis o bueno, per Nadal, la, la que està molt bé, la del ja no el rosa para las niñas y el azul para los niños, que estàs molt bé. A, a mi, bueno, jo he estat en un col·legi de fantàstico, ah, no. mixta, mm. fèiem els mateixos, no n'hi havia d'institut. Les niñas que han esto, les niños... Què va? Si tenien que fer un armari, pues tots a fer un armari. Una bufanda, pues tots fent la bufanda. No, és que no, un, un noi, eh, pues era el teu company, no sé. No, no, ai, mira que tu llevas freditas. <laughs> Pues no. hauríem d'anar tancant. s'acaba ja una mica aquest programa, no? I Viva la dona! Aprofiteu la, tots els programes que surtin avui de dones y i al Facebook, al Twitter, todo tot que parli de la dona. hoy es un día para recrearnos y recrearnos de hecho, se puede escuchar un programa de Contrabanda, un especial por el Día de la Mujer, en la web de Contrabanda, que hoy se hizo en vivo de 12 a 2 de la tarde por el aleteo desequilibrado se puede escuchar en la misma web de contrabando. Y inteligencia emocional, que esto los hombres tendrían que aprender. Pero esto es un bulo que nos han metido. Hay hombres que sí que ah, tienen inteligencia emocional. Sí. Bueno, pues hay que aprender. Es como decir que ellos son visuales, que no todos los hombres están tan, tan visuales. Hay que no. Bueno. bueno. que les gusta ver a las mujeres, que les entran las mujeres por lo que es, por la pechera. por la, per la, per la pechera, això. Bueno, en principi tenim de tancar, mm, ja se'ns acaba el temps, i bé, vamos amb escrita habitual. Eh, ¿Qué digo diu Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. ¡Bravo! ¡Bravo! Estaremos aquí todos los miércoles